Yo, yo. sentindo um ar de desperdício Perder meu tempo contigo já não é mais favorável Sei que você também sabe disso Que eu não sou de compromisso Tá ficando insuportável ela sempre quer mandar em tudo. Esqueceu que eu sou do mundo e não sou tão maleável. Fui criado na selva de pedra em SP como rei delas. E não quero ser mudado o meu coração. Mais uma dose enche meu copo. É, esse jogo de amor. Acho que eu ganhei na loto. E as já quer foto. Já quer dar um jet na moto. O que tu quer virar sócio. Mas eu não faço negócio. Cê tá com ódio, cê tá com ódio. Quer pular um episódio. Esqueceu de batalhar. E já quer subir no pódio. Tá vindo na contramão a 200 por hora de um jeito absurdo. Só tá pensando no lucro Já se perdeu nesse mundo Já se perdeu nesse mundo Só tá pensando no lucro Tem que ser, tem que, tem que ser pra querer pá, Tem que ter pra nós trocar Aprende a dialogar Tu quer no meu lugar. Não adianta invejar, hoje eu vim pra somar. Olha como é que nós tá. desfrutando o ah, nível ah, A. Tem que ser pra querer pá, tem que ter pra nós trocar. Aprendi a dialogar, tu quer tá no meu lugar. Não adianta invejar, hoje eu vim pra yeah. somar. Olha como é que nós tá, desfrutando nível A. Tem que ser pra querer pá, tem que ter pra nós trocar. Aprendi a dialogar, tu quer tá no class